मूंखे सम्झ में ईंदी मां चयमि तूं मुस्लमान थी ऐं सुवाल थो करे की न मुस्लमानी जे दाइरे खां निकिरी पोइ सुवाल थो करे ईअं न चयो मां त सकाफ़र बसि करे थोरी त मां मुस्लमान जे दाइरे में अंदरि सुवाल थो मूंखे पोइ कोई ई जवाबु आहे की भला तोखे ॿाहिरि माण्हू हुजे त हुनखे मां चयो जवाबु आहे बसि मां इन्हनि माण्हुनि सां ईअं ॻाल्हाइजे त तूं पाण खे मुस्लमान थी ऐं पोइ थो सवाल करे या कुफर जे हैसियत में तूं हिन ॻाल्हि ते सुवाल थो करे तोखे क़ुर ते एतिरा हदीस ते एतिरा बाना बानू इस्लाम में छो आहिनि भई कीअं चवंदा आहिनि ऐं अहिड़ी तरह सां ॿिया केतिरा अहिड़ा घणा उन्हनि जा सुवाल आहिनि उन्हनि खां ईअं पुछिजे त तव्हां कहिड़ी सतह ते था ॻाल्हायो अंदरि आहियो की न ॿाहिरि अंदरि आहियो त हिकिड़ो जवाबु आहे ॿाहिरि आहियो त ॿियो जवाबु आहे इहे बसरा आहिनि हिननि जे इस्लाम सां को दोस्ती कान्हे जे मसकर हुजण जो मां दलील ॾियां इहो सुवाल जंहिंजो जवाबु हिते ॿुधी पक करे वियो न पुछंदो न टे मली खां पुछंदो फरमाए जेको शख़्स इल्म जा अखर थो सिखे हिन जे लाइ त आलमनि सां मुक़ाबिलो करे माण्हुनि खे इहे इहे मुजारात ऐं मुरात वारा माण्हू इहे रियात वारा माण्हू आहिनि जो पंहिंजो सुवाल करे पंहिंजी पर्वी लाइ था ॾेखारनि को जे जेकॾहिं जवाबु उहो न ॾिए जेको अॻे हुन ॿुधो हो हुओ को पीउ माउ खे कोन सिखिया हो या कंहिं किताब में लिखियल ॾिठो ताईं पोइ तव्हांजो सुवाल कंदो इहो मुनाफ़ इन्हनि जूं डिग्रियूं हिननि खे कमु न ईंदियूं कयो तव्हां कहिड़ो कहिड़ा सम्झ हिननि खे पंहिंजे कमाल हिकु हिमाकत ऐं जो दलील कलमात अज़ान जा जेके ख़ुदा कुदूस जी अज़मत ऐं किबरिया जो हुन में बयानु आहे इज़हार तौहिद जो आवाज़ आहे जेको तमामु अंबिया ऐं साबिकीन ऐं कुतुब ज़मा जो मुसदको मज़मून आहे उन जे लाइ अलाह अकबर जे लफ़्ज़ ते हुननि खे भई वरी भला चारि दफ़ा थियो आहे मां को कोन चारि दफ़ा थियो आहे मुंहिंजी दुनिया खे चारि तरफ़ दफ़ो आहे हिकिड़ो तरफ़ हुजे सां अंग्रेज़नि जाहिलनि जी हिकिड़ी वॾी खेप असांजे मुल्क में धण छॾे ॾिनो पंहिंजी औलाद छॾे विया रूहानी वेठा हीअ अज़ीत ॾियनि इस्लाम खे मुस्लमाननि खे ऐं क़ुर वारनि खे छा तव्हां असांखां इंताम वठंदव ज़िद कंदव असां हाणे असांखे बुरो सम्झो ॿियो त कोन्हे कुझु ख़ुदा इहा ॻाल्हि बुरी आहे तव्हांखे ज़िद जो असांखे ॾींदव मां हुनजे लाइ इहा तव्हांखे बुरी थी लॻे असांजो इस्लाम असांजो ईमान असांजो क़ुर ऐं इहे सभु शयूं तव्हांखे बुरी थियूं लॻनि तंहिं करे तव्हां नफ़रत कई आहे असांखां चङो पोइ इन खां वधीक पुछड़ी शइ तव्हांखे ॿुधायूं कहिड़ी आहे जेका तव्हांजे गर्दन में पियल आहे हीअ त थी असांजे लाइ जंहिंखां तव्हां नफ़रत था कयो पर उहा जेका गंदगी ख़ुदि तव्हांजे गर्दन में लानत जे तौर ते पई थी लटके उहा कुल हल उन बि को में बि शर मसूबत ख़ुदा वटि बुरी जज़ा जे लाइ जेको सबबु हुजे ख़बर अथव छा आहे मल्ला न ख़ुदा लानत करे जंहिं ते ख़ुदा पंहिंजो गज़ब बि थिए ऐं जिन खे अलाह ताला सूर ऐं भोलो बणायो ऐं पुतनि जा ऐं शैतान जा पुॼारी इन्हनि जा इहे दर्जे जे लिहाज़ सां बुरा शर्म उल सवाइ सभी पोइ तव्हांखे इहा ॻाल्हि कीअं थी सम्झ में अचे असांजे इस्लाम ते एतिरा करे पिया तव्हांखे इस्लाम जी ख़ूबियूं नज़र नथियूं अचनि त बदतरीन शयूं तव्हांखे ॿियूं ॿुधायूं उहे ॾिसो त कहिड़े हाल में आहिनि यहूदियुनि जी जमात हिकिड़ी आई उन हज़ूर अनवर सलाह सनर ते सुवाल कयो त साईं जेके तव्हां ते ईमान आणींदा आहिनि उहे केरु आहिनि कहिड़ा आहिनि कीअं आहिनि ऐं न बि कंहिं ते थो ईमान आणे तूं साईं ॿुधाए त तुंहिंजो छा त ईमान आहे पर परमैंस उमिरि बिल आहे न बि अगरि सलाह सां सम्झा ॾिनो उमिरि बिल आहे अथव हुनजे लाइ लाइ इब्राहिम इस्माहिल्वा इन्हनि ते जेको उन्हनि ते नाज़ थियो असां सभिनी खे सचो था सम्झूं असांजो ईसा कयूं ईसा ॻाल्हायूं त हज़रत ईसा तव्हां खां वधीक को बि दीनदार दुनिया में जंहिंजो न आख़िरत में भाङो न दुनिया में को हिसो तव्हां खां ज़ोर घटि इन मामले में ॿियो असांखे कोन ॾिसणो आहे तव्हां एतिरा किरियल खे दीन खां वधीक बदतरीन दीन बि नज़र नथो अचे न लानो बि माण्हू ते कहिड़ो आणे ईसा खे सचो सम्झे अलाह फरमायो हल मिलंदा तव्हां असांजे मज़हब ते तव्हां नफ़रत था करियो तव्हांखे नतमत थी अचे ऐं तव्हांखे अगरि ख़राब थी लॻे असां ईमान आंदो अलाह ते जय से गुड़िया चङो बुरी आहे तंहिंखां वधीक बुरी ॿुधायूं ऐं उहा शइ त हुननि वटि हुई न कहिड़ी सदन तारीख़ इन ॻाल्हि खे साबित पई करे यूज़नि खे पंहिंजे सॼे पीढ़ी जी ख़बर हुई जिन ते लानत थी जिन गाबे जी पूॼा कई जिन खे बिजलीअ मारियो जेके भोला थिया जेके सूअर थिया जिन खे सपत जी इज़त न कई बुतनि जी पूॼा कयूं गाबे जी पूॼा कयूं पैसा जी तारीख़ हुयो इहा सरा कवी सही तारीख़ न विञाई न करे कोई शर्मिसार न बि सॼी करे थो अला तालो मकान इहे जेके माण्हू कंदा आहिनि इस्लाम ते यूरोप में घुमी ईंदा आहिनि यूरोप में सिदाकती दुकाननि ते माण्हू ई कोन उते पंहिंजे लेखे पिया सौदा वापार हलनि हलंदी ॻाल्हि कान्हे हिन जो कूड़ आहे उते माण्हू वेठा हूंदा आहिनि हिकिड़ा ताक में शीशनि जे अंदरि ॾिसंदा आहिनि वेठा त को माण्हू टपड़ खयूं त नथो वञे ॿियो जंहिंमें विझंदा आहिनि सौदो उन में अंदरि जॾहिं पवंदो आहे पैसो पवंदो आहे त अंदरि आवाज़ु कंदी आवाज़ु कुझु न करे आवाज़ु ऐं माण्हू ॾिसणु वेठा अंदरि उन्हनि वटि अहिड़े क़िस्म जा आहिनि सामान हुनखे पकड़ींदा आहिनि पोइ पर हे जेके असांजे मुल्क जा माण्हू आहिनि न वीचारा सादे क़िस्म जा इहे चवंदा आहिनि दुकान ख़ाली पिया आहिनि सामान सां भरिया सामान खणिबो उन ते लिखियलु हूंदी चिटकी ओतिरा पैसा विझी माण्हू

अहिड़े क़िस्म जी हरकत आहे मुस्लमान खे केतिरा माण्हू ईंदा आहिनि जेके पंहिंजे कमु कढण जे लाइ बुज़ुर्गनि वटि आलमनि वटि कमु कार जे लाइ अचनि पहुचनि से असांखे बि माण्हू वाह बि कोठींदा आहिनि असांजो तव्हांजो ख़्यालु आहे पर माण्हू तमामु तंग कंदा आहिनि हालां कीअं आहिनि उहे बि बि कतल खाई वरी मनी मिसाल ॾिनी आहे अहिड़ीअ तरह सां केतिरा माण्हू हूंदा आहिनि जेके ईअं ई हूंदा आहिनि जो हिकिड़े पंहिंजे आज़ादी गर्ज़ जे लाइ चानस खे मज़बूत करण जे लाइ पंहिंजो अची हाल पेश कंदा आहिनि हालांकि हाल जेको अॻे हुननि जो हूंदो आहे उन हालत मोटी वेंदा आहिनि पर जदीद हालत हुननि जी पैदा कनि थींदी आहे भला आलमा ख़ुदा थो ॼाणे दिलि जे अंदरि अहिड़ा राज राज़र कसीर में हुनजो साड़ियूं न फिलेसि केतिरा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके गुनाह में तकड़ था कनि पर रुज़वान ज़ुल्म में तकड़ था कनि अकेले में सोत हराम खाइण में तकड़ था कनि लबेस मां कनि या बरून पुछड़ो आहे हिननि जो मल गुनाह थींदो क़िस्म हिकिड़ो लाज़मी बि मुतदी इस्म में मुराद आहे गुनाह लाज़मी उदवान में मुराद आहे गुनाह मुतदी हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा माण्हू ज़ाती तौरु गुनाहगार हूंदा आहिनि पिछड़ाई कंदा आहिनि जंहिंजो असर ॿिए ते न पवे बदनज़र चोरी हा बदनज़र या अहिड़ी तरह सां कंहिंजी का गिला विला ऐं उदवान चइबो आहे जो कंहिंखे हणणु मारणु कंहिंजी चोरी करणु मिल्कियत फुरणु

अलाह तिबा करण जो इरादो उते नाफ़रमानी में ग़रब थी रहंदा आहिनि अमर बिल मारूफ़ छॾे ॾींदा नहर न छॾे ॾींदा उन्हनि खे पंहिंजो ज़ाती दुनिया हूंदो आहे ख़्वाहिश हूंदी आहे छो त उन में आवाम सां वास्तो हूंदो आहे जेकॾहिं आवाम खे पंहिंजी पूरी तब्दी कनि त आवाम सां फेटाड़ो थींदो आवाम उनखे न मञींदो हर साईं अमर बि रहमत हिकिड़ो शख़्स आयो दरगाह बि ईंदो जंहिंसां असांजे ॻोठ जे मुलाम करे वफ़ात करे हिन जो ख़्यालु त जेकर इनान लाइ पढ़ंदा

हिते अलाह ताला इहो तव्हांजा रबानी माण्हू जेके तव्हांजे भला आहिनि अख़बार ऐं आलम गुनाह जी ॻाल्हि खां झलनि चवनि था माण्हुनि खे अलाह अज़मत ऐं जलाल जो विसारे वेठा कीअं ऐं तेसि ताईं हीअ उमत ख़ैर में हूंदी हरीस पाप में चए थो हीअ अमत तेसिताईं हूंदी जेसिताईं अमरबिल मारूफ़ कंदा न रोकींदा न कंहिंजी जो कमु कंदा तेसीं ताईं हीअ उमत ख़ैरियत में हूंदी ऐं अहिड़ीअ उमत जे मथां अलाह जो मदद जो हक़ ऐं यको इहा जमात ग़ालिब हूंदी जेसिताईं दीन जी नुसरत ऐं ग़लबे जो हमेशह फिक्रुकी हूंदो यहूदन मां इहा शइ निकिरी वई त दीन हुन जो ख़तमु थी वियो वञी कुफुर बचे बाक़ी जेको हिन पंहिंजो अतरा थो ठाहियो कारतूदल नबी सलाह अकरे बसत जे वक़्तु कल किताब जे हालात ऐं शरारत ऐं कुफर ऐं कुफ़ जी हालति अहिड़ी थी वई जो हिकिड़े पासे ते शराब थोरी हराम थोरी बेफ़रमानी कुफर नबी साईं जे बासत जे ज़माने में जेके न मज़हबी क़ौमूं हुयूं उबा थी चुकियूं हुयूं अलाह जे रुबूबियत में गुस्ताखी अलाह सां टे शरीक बणाइणु ईसा सलाम खे ख़ुदा जो पुटु चवणु ख़ुदा जो पुटु ज़ाल माण्हुनि ते तरह तरह जेको असांजे लाइ को कानून ई कोन्हे जीअं वणे तीअं जेको असांजे मज़हब जे ख़िलाफ़ु हुजे असांजे केतिरनि मुस्लमाननि मूंखे यादि आहे अॻे ज़माने जी ॻाल्हि पोइ बुरे अहिड़े हाल में आया जो हुननि जो सॼो दीन वसब थी वियो ख़ुदा मामूली हैसियत रखे पियो

गुलू बि कटिजी विया हिननि जा हथ बंदि थी विया अलाह जे रस्ते में ॾियण खां इहे रुकजी विया भले मफ़सूद त आहिनि अलाह ताला जे रहम करम जा हथ आहिनि सखा जा हथ सारी दुनिया खे ॾियण जा हथ बिल्कुलु कुशाद आहिनि उहो त भरपूरा अलाह ताला जो बहाइण आहे राति सारी ख़ुदा जे खज़ाने खे रसूल तव्हांजा अॻियां तव्हांजा हाज़िर सभु मैदान में अची वञूं ईअं न त हिकिड़ा पंहिंजी पंहिंजी तमना घुरे एॾी तमना करे अलाह जे खज़ाने मां एतिरो खुटो जीअं ॿार कुलदम में तव्हां सुई ॿोड़े कढो वधाए छॾंदा अलाह त फरमाए वधंदी आहे जेको तोते नाज़ थियो आहे तीअं हुन मामले खे वधाईंदी आहे छाखे वधाईंदी मां उन मां उन खे छाहेनोरो जीअं तोॾे क़ुर नाज़ थींदो जीअं रब जे पासे खां तोते वधीक रहमत ईंदी वेंदी तीअं इहे शरीर पुछड़ा थींदा वेंदा यूदियुनि जी ॻाल्हि ॿियनि ई असांजे मुस्लमाननि में क़ुर ॿुधाए जीअं सही मज़मून ॿुधाए

पर तीअं ई शरारत तीअं ई इनकार इन्हनि जो वधंदो वेंदो जीअं क़रान ॿुधंदा अहिड़ी अहूदे ते नसरानी त असांजे कौम में आहे असांजे हाकम में आहे असांजे वॾेरे में आहे असांजे पीर में आहे कंहिंखे क़ुर ॿुधाए पीरी जे ख़िलाफ़ु वॾेर जे ख़िलाफ़ु हुकूमत जे ख़िलाफ़ु त पोइ ईअं थींदो त न कसीर मिलंदो मिलंदो माण्हू जे लज़ी तो कपिड़ा साॻो साॻियो नमूनो इहा हालति थींदी असां विधी आहे दुश्मनी माना इहो वेर हिन जो जेको हलंदो इहो हुयो त मुकूलो मुरादा ॻाल्हि बन ॿिया जेके उन्हनि जा भाई बंद हूंदा जहूदी हूंदा नसारा हूंदा अल किताब जो जेको हाल आहे सॼो अहिड़ी तरह हूंदो ईअं रब ताला सभिनी जे लाइ इहो किताब पढ़ायो आहे कुल मां नारनि लाइ हर आख़िर इहे माण्हू मजबूर थी पंहिंजे उन ग़लति मज़हब खे बचाइण लाइ ऐं पंहिंजी तानस खे महफ़ूज़ रखण जे लाइ जंग जी तयारी कंदा चवंदा त हाणे नबीअ सां नबीअ जे साहब सां ऐं हिन साहेल सां तव्हां विढ़ो तॾहिं जान छुटंदी कुल मां औकदो नार हर बि जॾहिं ॿारींदा बाहि जंग जी अथफ़ लाला विसारे छॾींदो पोइ छा कंदा हुआ भॼंदा हुआ मशीर कंदे भॼंदा हुआ ॿियनि कोननि में बाबा हिन मुल्क में हिन अची फसाद मचायो आहे हेॾो नुक़सानु कयो अथई तंहिं करे हिन सां तालुकात टोड़ियो मामलात ख़तमु करियो ईअं कंदा रहंदा त फरमाए त अहिड़ी जेका बाहि जी चूचड़ी ॿारनि सां असां विसारे छॾींदासीं विसारे छॾींदासीं यसोन फिलहाल फसाद आहे ज़मीन में फसाद करणु घुरनि था असां फसाद खे ख़तमु कंदासीं अलाह अला इहो इबुलम मुस्तीन अलाह ताला मुफ़न खे कोन को पसंदि कंदो आहे मालूम थियो त अहल इस्लाम में जेसिताईं पाण में मुहबत ऐं उकूबत मुस्तहकम आहे ऐं उनजे जेसिताईं उहा हुननि में मज़बूत आहे त पोइ कान्हे पाण में मज़बूत हुजनि रुशद ऐं सलाह ते गामज़न हुजनि फितनो फसाद जेको ॿियनि में हिननि जे ख़िलाफ़ु हूंदो त हिन सां दुश्मनी कयूं कुझु न थींदो साहबान खे दुश्मन काफ़रनि यूदनि नसारनि रेश दवाजूं करे कुझु न करे सघियो हिन जी पाण में मुहबत हुई ऐं पाण ॼण हिकिड़े जिस्म जा इहे उज़वान बुनियानु मरसूस रबरमाए त जीअं सीह जी दीवार हूंदी आहे मुस्लमान ईअं हुजणु खपनि को परवाह कान्हे अलाउन किताब अलाह नसीहत थो करे इहे अल किताब जा माण्हू ईमान आणनि हाणे हिननि खे मौक़ो मिलियो आहे इन्हनि जी हुकूमत इन्हनि जी इज़त इन्हनि जो दीन इन्हनि जी तकवा इन्हनि जी तहारत सभु गुम थी वई आहे हिन क़ुर ऐं नबीअ जे पुठियां लॻी पवनि तकवा बि कनि असां केरु छॾींदासीं गुज़िरियल गुनाह हिन खे जनात नईम में दाख़िल कंदासूं अल इस्लाम यहदम मां कान क़बल हू इस्लाम हर शइ खे त ख़तमु कंदो आहे जेका अॻे हूंदी आहे काफ़र जे गोद में जहिड़ियूं बुराई हूंदियूं आहिनि कल में पहिरण खां पोइ उहे धोपी साफ़ थी वेंदियूं ऐं असां हुनखे जनात नईम में अदा कंदासीं नेमतूं ॾींदासीं बाग ॾींदासीं बहितर जिन में हली अॻिते दुनिया जे अंदरि इज़त हूंदी करार हूंदो अलाह जो नालो हूंदो भलो अनम अकाम तौरात जेकॾहिं इहे तौरात खे क़ाइमु कनि हा ऐं ईसाई इंजील खे क़ाइमु कनि हा ऐं जेके हाणे रब जे तरफ़ां नाज़ु थियो आहे क़ुर पाक इनखे कॾहिं क़ाइमु कनि गॾिजी चवनि था त अलाह जो हुकुम हिकिड़ो आहे अॻे तौरात में हुकुम हो हाणे इंजील में आयो हाणे इंजील खां फिर क़ुर ते आयो आहे अमानत साॻी आहे असां अमीन आहियूं इन जा अलाह त ते इहा फरमाइतामत कनि रब ताला जे रिस्क जा दरवाज़ा खुली वञनि अलाह ताला हुनखे ज़िक्रब ताला एॾो ज़िक्र नथो थिए ऐं हुननि खे रब तबारक तरह एॾो फ़ाइदो ॾिए जो ज़ा कर दरवाज़ा खुली पवनि माण्हू खे शइ मजबूर कंदी आहे खाधे पीते जी ॿियो छा अलाह ताला बिन बरदार खे बेफ़रमान खे जॾहिं ख़ुदा थो पंहिंजे मुल्क खे ख़ुदा करे थो पंहिंजे भागीअ खे रसूल जे दुश्मन खे जॾहिं करे थो पंहिंजे दोस्तनि खे इहा अलाह तबारक तबारा जी ख़ासि हिकिड़ी इनायत आहे जेका ख़ालकियत सां तालुक़ थी रखे पई मख़लूक रब जो अहसानु आहे ई आहे तंहिं करे इन्हनि माण्हुनि खे अहिड़े क़िस्म जो ख़्यालु रखणु बिल्कुलु ग़लति ऐं रब ताला जे करे हुननि खे वॾे में वॾी नेमत था फरमाइनि मथो आसमान मज़ो खाइनि आसमान जी बरक़तूं लह केॾियूं वॾियूं बरकतूं आहिनि आसमान जूं मींहनि जो वसणु ज़मीननि खे आबादु करणु मुआफ़िक हवाऊं अचणु सिज जी गर्मी चंड जी गर्मी उन किरणा उन्हनि मज़ा नफ़ा तंगी दुनिया में बिल्कुलु ख़तमु थी वञे ज़मीन पंहिंजा जेके बि खज़ाना आहिनि उछले फिटी करे ॿाहिरि अलाह जे फर्म बरदारी खां पोइ इहे सभु शयूं अची वेंदियूं ऐं हुनखे रब जो फज़लु सम्झंदा काफ़िर ख़ुदा जो फज़ल न सम्झंदो आहे पंहिंजी में न सम्झंदो आहे मुन अलाह जो अहसान सम्झंदो आहे इहो फ़र्क़ु आहे काफ़िर ऐं में मिनम उमत मुखदसि की हिकिड़ी उमत आहे जेका दरमियानी आहे मुख़्तसि आहे विच थरी आहे हुननि जी हालति फितरी तौरु इतदाल ते रखियलु आहे जॾहिं अलाह जे तरफ़ आवाज़ु ईंदो हक़ जे आवाज़ खे ॿुधी लबाइक कंदा अब्दुला बिन बिल सलामी हुयो नबी अकरम सलाहु जिन वटि आयो अचे हिकु ॿ मसइलो पुछे तसली जेकॾहिं इस्लामी जेकर मुंहिंजो इस्लाम ॿुधंदा चवंदा त उहो कदा कंदा अहिड़ो कहिड़ो आहे पुछड़ो तंहिं करे तव्हां हाणे अचनि इस्लाम मुंहिंजो न ॿुधायो मां रुगी वियो आहे मुंहिंजे बारे में ॿुधजो मुस्लमान थियो के ॻाल्हियूं पुछी न पई

हाणे हिन वक़्तु क़ौम मुला सां इहा हैदादी कई आहे मुला जेकॾहिं क़ौम सां गॾिजी हली त वञींदा लीडर क़ौम सां गॾिजी हली थो चवंदा वाह वाह ऐं जेकॾहिं फिटो त चवंदसि साॻी हालत आहे मज़हबी चाल सियासी चाल साॻी आहे सियासी को हिकिड़ो मफ़ाद जेको हिकु अॻवान जे ज़हन में आयो आहे क़ौम खे ॿुधाए ऐं क़ौम जे बरख़लाफ़ थी पवे हिकदमि मुखालफ़त मज़हबी ॻाल्हियुनि में त हज़ार मुखालफ़तूं आहिनि को मोलवी वाहेज़ जिते किथे सावा सां नथो करे सघे साफ़ु ॻाल्हि आहे नूद छा थो चए बाबा सम्झ में अलाए छा बि छा चवंदा कहिड़ा नकल इहे साफ़ ॻाल्हियूं थो ॿुधाए जूं आदतूं हिन ॿिए तव्हां ई फरमाइ त ईंदी तस्वीर में साहु आया मलूं केतिरा त तमामु बदकार आहिनि हिकिड़ा चङे त आहिनि बदकार आहिनि चङनि बदकारनि जी ॻाल्हि ॿुधाई अथई तॾहिं पोइ क़ान खे फरमाइशो त न बीह हाणे कर ॿ लॻ मां हुनखे लॻाए तोखे जेके असां क़ुर ॾिनो आहे त हाणे फ़र्क़ु आहे थोरो ते गौर कजे इन मसइले खे सम्झण जी कोशिशि कई अलाह ताला न बि शइ सॾु थो करे पर ॻायो रसूल हे रसूल उहिदो उहिदो ॾेई ऐं हज़ूर सलाह सम्झनि खे क़ुर पाक में अलाह ताला हमेशह आयो ॼायो रसो नबी सां सॾियो आहे संदसि उहिदे सां सॾियो आहे इन में अहमियत आहे बाक़ी जिते तारीफ़ करायो अथसि ॿ टे दफ़ा नालो आयो आहे बाक़ी हिते अमर जो अमर घणा क़िस्म थींदो आहे अमर विजूब जे लाइ अमर जवाज़ जे लाइ अमर जे लाइ अमर इस्तेहबाब जे लाइ कमु कर माना ज़रूरी आहे वाजिबु आहे कमु कर माना छो त हलनि हलंदुमि सस्ता तूं जॾहिं त हराम खोलियो हज जो तवाबु कयो खाने काबे जे चौधारी टोड़ियो सफ़ा मर्गे खे वञी घुमियो हजर सद खे चुमी ॾिनव मथो मथो कुड़ायो हेॾा हलनि हलंदुमि हाणे जॾहिं तव्हां हिलाली थी वियो तूं शिकार कयो हाजी ख़बर आहे त शिकार कयो झिरकी बि कोन हाजी माना मुबा अथव हाणे जेका हद ई बंदि अची वियो आहे लथी हद बंदी खे वियो अहिड़े क़िस्म जो अमर आहे हिते जेको हुकुम आहे उनजे लाइ कर रसूल जेकी तव्हांखे असां नाज़ु कयो आहे तुंहिंजे रब जे तरफ़ां जेकी तोॾे आयो आहे इनखे तबलीफ़ कर इहो अहिड़ो आहे तुंहिंजी मर्ज़ी करे न जे राज्य जो शिकार या करणो हुकुम आहे कंदे त सवाब टियों त कर ज़रूरु कर छा सम्झ में अचे त जो लफ़्ज़ करीनो जेसिताईं न हूंदो इहा ॻाल्हि जुदा आहे त अमर वजूब जे लाइ हूंदो आहे पर जेकॾहिं करीनो हुजे उन जो त पोइ उनखे माना खां फेराईंदो आहे असुल माना विजूब आहे इहो मज़हब आहे जो हिन सां शाफ़ी रहमत जो मसलो का अमर असली आहे जवाज़ जे लाइ पोइ करीनो हुनखे वाजिबु बणाए करीनो हुनखे मुस्तबु करे करीनो हुनखे मुबारे मां मामिलो इहो आहे त कमी कमु हिजाएसि न पर आम माना पर जेकॾहिं तूं न कयो भला जेके न कजे त तयारु आहे न न सोमा बल जेका न रसूल रसूल जी रिसालत उहिदो मिलियो आहे उहिदो कोन कयो न कई हाणे जंहिंखे जो पैगाम ॾिजे बाक़ी सुवाल ई सलाह सां क़ुर पाक जे ॿुधाइण में एतिरियूं क़ौमूं दुश्मन थींदियूं जेके ख़ुदि इर्द इर्स जाई रजत कोन रजत पसंदि माण्हू सभु दुश्मन थींदा रसोल्ला सलाह जा अलाह ताला जो فرمائے आहे अलाह जो अलाह اللہ महफ़ूज़ शाली त पथर लॻा हिफ़ाज़त आहे ताहिर छॾे विया त बि केॾी तकलीफ़ थी सूट भॻो साईं जन जो दिमाग़ में अंदरु लॻे पियो सून पियो निकिरे दंद मुबार सही थियो अलाह फल तोखे महफ़ूज़ रखंदो छा मतिलबु आहे माना इन्हीअ पैगाम ॿुधाइण ताईं अलाह तोखे महफ़ूज़ रखंदो तकलीफ़ जी साल कोन्हे तकलीफ़ आहे इहा त जॾहिं क़ुर माण्हू ॿुधाए चुको ऐं होॾो परियों पथरु वसिया हे क़र ॿुधाए चुको हुनजे कन ते पहुतो न नेमत मिली वई कमु थी वियो दुनिया जी तकलीफ़ का तकलीफ़ न त लॻी हितां समुझ में आयो त इस्लाम जे तबलीग में दीन जे तालीम में हक़ जे ॿुधाइण में रसूल जहिड़ी मुक़दस शख़्सियत ते पथर वसनि त बि सस्तो आहे पर क़ुर पहुचे भॼे त बि क़रान पहुचाइण जे मुक़ाबले में अलाह सस्तो कयो असां छा करे पोइ असांजा सिर असांजो वक़्तु या असांजी जेका ॻाल्हि आहे सॼी मां कहिड़ी क़ीमत एतिरी क़ीमती शइ जंहिंजे अलाह फरमाए थो मां तोखे दुनिया ते मां रसूल करे मोकिलियो वरी तूं फरमाए थो अला कलाकु तूं न हुजे त मां काइनात पैदा न करियां पर हुनखे अलाह ताला फरमाए थो त क़रान ॿुधाए पोइ भली त भली वहे त वह जिस्म में हिन में अलाह कंदासीं अलाह तबीज़ रखाज़त आहे बसि क़ुर पतो हिफ़ाज़त थी वई रसूल जी हिफ़ाज़त रसूल जी हिफ़ाज़त आहे कीअं करे सम्झो अलाह करे माना नबी करे सलाह सम्झनि खे कंहिं बि दुश्मन कासिर शहीद न करे सघियो अलाह जी हिते तबलीफ़ करे हिकु न कई त रिसालत वई माण्हुनि जी तकलीफ़ ॾींदा पंहिंजा हिफ़ाज़त टे शयूं चौथी शइ इहा त फैसलो नतीजो अला अला कमु काफ़िरियुनि खे ख़ुदा हिदायत न कंदई ऐं पोइ बाक़ी महाराष्ट्र जे लाइ जऊं बाक़ी कोहनि जा कोह पंधो कयूं सवालु इहा ॻाल्हि इन्हनि ते बराबरि आहे न तोते बराबरि न आहे तूं कमु कंदे तुंहिंजे रिसालत जो कमु थियो सवान अलाही में आहे अलाही त आहे त तूं जेकॾहिं कंदे त छा जो न कंदो त छा को नतीजो कोन्हे न जे लाइ नतीजो आहे आहे नतीजो त हुननि जे लाइ न आहे उहे काफ़िर रहंदा यकीन हुजे नस अची वई त हे काफ़िर कीअं ख़्यालु न आहे साईं ॻाल्हि को मञी नथो असां छा चऊं न ईअं न आहे हाणे थी हले ॻाल्हि त सख़्तु हुकुमायो मथां तबलीफ़ करिणी आहे अलता जेका तव्हां ॿुधी ॾिठी हे मसरा थी बीठा बेफ़रमान थी बीठा रब ताला जे लाइ जेकी वणनि सां ॻाल्हायो रसूल जे लाइ वणनि सां ॻाल्हायूं अलाह ताला वण हाणे चवे त बसि चई छॾियो नान करणी आहे सिधो न कंदव आयो इन खे सिधो न कंदो तेसिताईं खाक आयो धूड़ आयो का शइ न आयो माना छो त दुनिया में दुनिया में ईसाई माण्हू खाक त माण्हू लतूं ॾींदो आहे न हुकूमत हुजे त बि लतूं असुलु में केतिरा माण्हू आहिनि जेके वधंदा उन्हनि ते वधाईंदो मां उनजे लाइ अलाए जेके तोखे रब जे तरफ़ आयो केतिरनि ते वधाईंदो जेके उन्हनि मथां जेके तोते नाज़ थियो आहे छा वधाईंदो जेके आहे असां पंहिंजे मुकी असांखे बि छॾ असांजे कूड़नि खे चमेलीला करे इन लाइमान वलदिन हादू ईमान आंदो जो मतिलबु वलदिन आम आमन में असलम जिन इस्लाम आंदो आमन जी असलम हिकिड़ी माना वल्लद हादू ॿियो यूदी सादि न जेके सितारनि जा पुॼंदड़ हुया उनमें हे अची था वञनि पिया जेके अखा पाईंदा आहिनि सिज ॾे पुछड़ंदा आहिनि ठंडा विझंदा आहिनि चांवर पाणीअ में हिंदू माण्हू इहे बि सादियुनि में दाख़िल आहिनि ऐं नसारा ई इस्लाम जी पवनि मन आमन जेके बि अलाह त ते मुख़लिफ़ थींदा फलाफ़त हुनजे मुला में इहे मुस्लमान इहे यहूदी इहे सादी सितारनि जा पुॼारी इहे नसारा इन्हनि मथां जेके बि अलाह जी मुलाख़त ईमान अमल साले कंदा पोइ ख़तरो माना मुस्लमान बि ईअं ख़तरे में आहे जीअं यहूदी ख़तरे में आहे जीअं नसारो ख़तरे में आहे जीअं सादी ख़तरे में आहे जेकॾहिं ईमान बि अलाह जो मुलाखत सही माना में कोन्हे अमल सालो कोन्हे त पोइ ख़ौफ़ आहे पोइ ॾुख आहे पोइ दर्द आहे जीअं नाहे जेकॾहिं सही आहिनि त पोइ ख़तरो आहे इहा माना हिनजी तंहिं करे बसि आसान थी पई केतिरा माण्हू वठंदा आहिनि सुवाल कंदा त माना माना चाहे पोइ

अलाह ताला क़बूल कंदो ऐं दाख़िल कंदो हुनखे जनत में अहिड़ी तरह अल किताब जा पहिरियां उन्हनि खे बि अलाह ताला गुफ़रान कंदो अहिड़ी तरह साबी सितारनि जा पूजारी उहे बि पोइ हाणे हीअं वञी थींदो जुमिलो इन लॻी न आमनू वॾो न हादू वर न सारा हुकुम हुकुम हिननि जो हुकुम ऐं साबी उन्हनि जो हुकुम अहिड़ो अहिड़ो आहे अहिड़ो अरब में तमामु घणो थो माना इहो सभु हुकुम ऐं पोइ त अलाह ताला फरमाए त हिननि जो हुकुम अलाह ताला ॿुधायो आहे मन आमन में कोई जुदा बिशारत आहे जेके बि ईमान आणींदा अलाह जो मिला जुदा बिशारत आहे बसि सुवाल कीअं काटियो अथनि पर असां मां जेका कई आहे घणी आसान आहे आम सामान आहे अलॻि आमन में मुस्लमान मुराद आहिनि लाॻी अलॻि आमन खे मुस्लमान जे माना में करणु छो त अला क़ान इहो चकर कयो अमन असां ईमान आंदो आहे हिन ॿिए तूं चवे न त तव्हां ईमान कोन आंदो आहे ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم اسلمنا جو فرض ہے اسلام اندو تو صحیح اسلام اندو تاں اسا جھکی فرما بردار کیا ہیں یہ فرض ہے ایمان کرے تاں دل میں داخل تھے ہے جو اللہ دینا مت ان اللہ دینا امن واسو یہ اسلم جو معنی میں وہ بچی ونن ہے بیچن سب بچی ہیں جے کہ اگے پیا ہیں جن دے اللہ تعالی ایمان جو انکار کر قرآن میں نبی سائیں کے فرمائے تن کہ نہ چاہو تو امن نہ یہ کرن داخل تھن یہ تری داخل تھن جے ان اللہ دینا امن جو معنی اسلم کرے छो आहे हा न मञनि पर माना अलाह त ईमान अमल साॼा कनि अलाहान त इहो पोइ विच में जेको बाक़ी माना हो थी वियो न अला ताला अॻु बि ॿुधायो ॿुधाई आहे बडी इसराइल सां असां हिकिड़ो वाइदो वरितो थिए वारसला रसला ऐं असां रसूल बि ॾाढा मोकिलियासीं तमामु घणा रसूल मोकिलियासीं हुननि हुननि अची खे दीन ॿुधाइनि पर रसूल न आंदी वणे जेका नफ़्सनि खे न पई वणे पियो आहे दीन ॿुधाइबो उन माण्हू खे ॾिसंदा आयो त पोइ त पोइमदुल सही थिए पहुची वियो क़बूलियत अची वई पर ॿिया अहिड़ा माण्हू जो जो नफ़्स हुननि नथो चाहे त इहो दीन असां वटि हुजे पोइ रसूल जॾहिं अहिड़ी शइ हुननि खणी आया फरीकनि कनि हिकिड़ी जमात खे कयूं कयऊं कूड़ो ऐं हिकिनि खे त पोइ पंहिंजी अक़ीदे में मारियूं मारियूं ईअं थियो अगरि अगरि ईसा खे पंहिंजे घुमण में कतल कयूं हिते अल्ला ताला उन्हनि जे लाइ जिन खे कतल नथो फरमाए न कयूं न कयूं घटि मक़बूल थी विया ॿिया मज़मून न क़तल थी विया जेके मज़मूनल आहे उन्हनि लाइ अलाह ताला सफ़ाई ॾिनी बसि हसबू ऐं भाई अलाह त कोन फिक्र सम्झो त पोइ असांजे लाइ का ख़राबी न थींदी छा आहे रसूल खे मारे कई चया पोइ अमूं पोइ अंधा थी विया समूह हक़ हक़ ॿुधण खां ओड़ा थी विया दिलिनि ते मोहर लॻी वई सुम्ह ताबला वरी अला ताला सुम अमूं समूह वरी पोइ अंधा थिया वरी ॿोड़ा थिया माना रब तबारक मताला इन्हनि में एतिरी हिकिड़ी गर्दश आंदी बनी सरायल चयो त असां भला अज़ा मुसीबत कोन पिया छो त असां अबनाल आहियूं असां आहियूं रब ताला ताला जा असां बिल्कुलु बाना आहियूं पूरी तरह सां इन क़िस्म जो हिकिड़ो ख़्यालु हुननि खे कयो तस्वीरूं मिलणु केतिरा हिननि खां दाॻोड़ा थी विया भला पसीरूं में मथां मलूर या मलूर जेकी तव्हां अमल था करियो या जेके उहे अमल था कनि अलाह ताला पोइ कहिड़ी तरह सां तस्वीरु छा आहे तस्वीर इहा आहे त इन्हनि माण्हुनि पुख्तो अहदु करे पुख़्तो पैमान करे हिकिड़े दफ़े हज़रत मूसा सां ऐं उनजे सफ़ीरनि सां उनजे नुक़बनि सां उनजे नुजबनि सां पोइ हली अॻिते जुटल आहिनि पोइ कंहिंखे क़तल कयूं कंहिंखे कीअं कयूं कीअं कयो इहो हाल हुन खां बाद वरी वरी जेकॾहिं को न बि आयो त उन्हनि जा केतिरा माण्हू अहिड़ा जो उहे त वरी वरी उन केतिरा अहिड़ा माण्हू जो के मुस्लमान थी पिया के फर्मा बरदार थिया के ॿिए फरमान थिया

ईसा इस्लाम ख़ुदा इबिन मरियम इहो जेको आहे इहो ख़ुदा ख़ुदि ख़ुदा आहे हिननि लाहौर नसीब ऐं उहो मसीब करिणो इबिन मरियम वकालसीब हालांकि अलाह ताला त अॻु में हिननि खे हिननि पोयों इहो हज़रत ईसा इस्लाम खे ख़ुदि ख़ुदा बणायो आहे या बनी अलाह जी इबादत मुंहिंजे रब जी ऐं तव्हांजे रब जी हाणे रब त ग़लति थियो न छो त रब हिननि जो ऐं ईसा इस्लाम जो ॿियो थियो हिनखे रब चवणु माना हुनजे रब सां शरीक़ करणो आहे इन में ई शरीफ़ अलाह शान जेको ख़ुदा सां कंहिंखे शरीफ़ कंदो हरम अलाह अलाह जनत जनत ताला सां खे अलाहत अलाहत नसारनि जे ईमान जी अलाह ताला कैफ़ियत ॿुधाए त इहा हालत आहे पंहिंजे हकानीत जे मयार ते उहो इन तरह ते आया जो हज़रत ईसा अल इस्लाम खे ख़ुदा जो पुटु बणायूं पोइ उनखे या ख़ुदा ख़ुदा चयऊं पर ख़ुदा चवण में हिकिड़ी हिननि तरह रखी उहा कहिड़ी त टिनि मां हिकिड़ो या हिकु मज़ा टे इहो मज़हबु आहे अमेरिका वारनि जो अंग्रेज़नि जो पाण में फ़र्क़ु सौरभ ताला त फर्माए इहे ज़ालूं इन मामले में इस्लाम जॾहिं जो इन्हनि जे मथां तरक़ी कई ऐं इस्लाम जॾहिं इन्हनि जे मथां पंहिंजो जुलबो ॾेखारियो उन जुलो नुमाई में हीअ कसम कुर्सी जी हालति में कया यूदी बिल्कुलु तिबाह थी विया ऐं नसारा जी हालति थी जो उंदिर जेको इलाइक़ो हो अगरि तारिक रहमते उहो पता कयो मुस्लमाननि जॾहिं इस्लाम जो ज़ुल्मो कयो त को बि हिन ज़ालमनि जो मददगारु कोन हो आख़िर इहे सवाइ शिकिस्त खाइण जे तिबा थियण जे या वरी आण वञण जे मुस्लमान थियण जे ॿियो कोई हिन जे लाइ को ई न रहियो इहो तॾहिं इस्लाम पंहिंजे उरूज में ज़ुल्म में हुयो ऐं इस्लाम खे माण्हू मुंबर अहिड़ा मिलिया जेके पंहिंजे सिर तां इस्लाम खे बुलंद सम्झंदा चवंदा त असांखे इस्लाम ज़ुलम करिणो आहे अलाह जो कलमो बुलंदुमि करिणो आहे पोइ सिर जी बुलंदी आहे पोइ ई न कालू कु हिकिड़ो हज़रत मसीह रुहल कुतुस इब्राहिम ऐं टियों अलाह या हज़रत मसीह बी बी मरीम रुहल कुतुस हिननि टिनी जो हिकिड़ो मकरूज़ो ख़ुदा आहे जो खणी घटि त थी पए हिकिड़े दोस्त बि मूंखे ख़बर पई ऐं हिकिड़ो अमेरिका जो वकील हुयो वॾो ॿार जो वॾो हिकिड़ो ॿाहिरि रेल में पिया कॾिया पोइ मां चयोमांसि तव्हां अलाह खे टे टुकड़ा छो था चओ जॾहिं हिकिड़ो हुजे उहो हिनखे ताक़त घणी टिनि टुकड़नि में ताक़त घणी त चई त हिकिड़े में ताक़त घणी थींदी पर जे टे कढंदा तॾहिं बि त हिक जी ताक़त थींदी हिन त पोइ अहिड़ी का मिसाल आहे तूं वटि जो टिनि खे हिकु कजे ऐं पोइ वरी हिकु शइ थी वञे हा मर्क्यूरी ॿारहें जा टे चयो फुड़ा टे टे मां चयो थी वेंदो असुली सम्झ में न ईंदो त पोइ जुदा जुदा थी वञे मसीह हलो सलाम ऐं बीबी मरियनि ऐं साईं अलाह या हज़रती कढो हिकु कयोसीं त हाणे हिकु दफ़ा हिकिड़ो थी वियो न हिन महिल अचोसि त थोरी ॻाल्हि ॾियो अॻे जंहिंखे जुदा जुदा हा ताक़त हाणे ताक़त में फ़र्क़ु आयो टिनि में जुदा जुदा में गॾिया वॾी ताक़त हुई चई त पोइ जेकी जंहिंजी ताक़त नंढी वॾी थींदी आहे मुंहिंजो ख़ुदा थी पियो जंहिंजी नंढी वॾी ताक़त थिए पोइ ख़ुदा किथे थिए थोरे घर में थोरी ताक़त वॾे घर में वॾी ताक़त इहो ख़ुदा थी थिए पियो लक़ब कफर लेकिन कालू ان الله خالص صلاح وما من اله الا اله الا الا اله واحد الله حكر معبود بر حق آهي اهڙي قسم جا غلط ۽ گندا خيال ڪرڻ جو تهانکي نامناسب آهن علم ينتهو جيڪڏهن نه رُڪيا اما يقولون جيڪي جيڪي چون ٿا لَيَ مَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ عذاب دردناك هن کي بچندو افلا يتوبون الى الله خدا کي توبه نٿا ڪري ڪن يستغفرونه ان کان گناه بخرائن والله غفور رحيم الله تعالى غفور رحيم آهي مل مسيح ابن مريم عيسى عليه السلام تجربه رسول آهي قد خلت من قبل الرسل اڳ ۾ بي رسول گذرا آهن सिद्दीतु मां हुनजी सची साइण आहे भली गुल काजन थो चए त ईसा आलाम जेके नानियूं ॾाॾियूं ऐं इन ख़ानदान में नव भेन गिनाकार हुयूं जिन ईसा मनूज़ काजन खाधो पीतो खाईंदा हुआ हज़रत ईसा सलाम खाधो खाए खाधो खाए हिनखे ख़ुदा कंहिंसां वणायो मना फिरनि अलाह खां नफ़ा अहिड़ी शइ जेके नफ़े नुक़सान जा मालिक कोन्हनि भला वसमील अलीम पंहिंजा अलॻि किताब हे अल किताब लाइ तगलूफ दीन कोन तव्हां दीन जे अंदरि गुलूम न कयो नाकार यादि थी न करियो अल किताब में इहो हूंदो हो थोरी ॻाल्हि खे वॾो कर असांजे मुस्लमाननि में बि इहा शइ आहे जो गुलूल कंदा आहिनि नंढड़ी ॻाल्हि हुजे हुनखे वॾो करे छॾियो नंढिड़ो मसइलो हुजे हुनखे वॾो करे ॾेखारियो ऐं जेको नफ़िल हुजे या मुस्ते फर्ज़ जी था ऐं साहिब वरी जेके फ़र्ज़ु आहिनि बसि की सॼो ॾींहुं थी वेंदो न ॾिसंदा त मुस्लमान बसि चवंदा त बाबा ईद जो ॾींहुं रोज़ो रखबो की न पोइ साईं खाईंदा ऐं कतल खाईंदा और ईद खे देरि थी वञे फ़र्क़ु जा रमज़ान जा रोज़ा कहिड़ो आहे इहो सवाबु आहे छो त माण्हू हुनजो असुल इहो आहे राज त माण्हू रोज़ो रखंदा आहिनि असर जो खाईंदा आहिनि हाणे अॼु ईद जी राति असर जो न खाधऊं न सर जो न कयूं त कुझु बुखड़ी लॻंदी आहे त खजूर वजूर खाई पाणी पी ईद गाह ईदार आराम सां मतिलबु इहो आहे पोइ उहो असर जो माण्हू सवेल खाईंदो बाख पुटीअ खां पोइ सुबुह जो बाख पुटी खां पोइ खाइबो खाई पोइ साईं पाणी पाणी पीबो हाणे निमाज़ पढ़ी हिकदमि तयारी करे वञिबो सिजने जे पासे में अचे इशराक जेतिरो खाइनि माण्हू हाणे इन खे था चवनि सवाज़ ऐं नंढो वॾो मायर बि ॿारनि खे मजबूर कंदी पर फ़र्क़ु जा बसि चट हिकिड़ो रमज़ान साॻे जो रोज़ो पर इन रोज़ो हूंदा नंढड़ी ॻाल्हि खे मुंहिंजो मतिलबु इहो न आहे त ग़लति मिसाल मां ॿुधायांव ग़लती हक़ीक़त जो न आहे त पु ई सुशूरे जो रोज़ ज़रूरु रखिजो छो जो बाबा जो आशूर जो रोज़ आहे रमज़ान जा रोज़ा थो आशूर जा ॾह रोज़ार ज़रूरु रखबा नबी अकर सलाहु कॾहिं न वरी बि पिया रोज़ा थियनि अचो छा जा रोज़ा अलाह ताला मूंसाल ज़ुल्म खां हिननि ॾींहनि में आज़ादु कयो उहो तई तारीख़ हुई तोज़ा असां मुसालीमत रखो माण्हू रोज़ार जॾहिं रमज़ान शरीफ़ आयो बसि रखे त रमज़ान जा रोज़ा अथव रखनि कोन आशूर माता कीअं हालत थी वई आहे ग़लति शइ जो हली वेंदी त पोइ इहो इहो असरु पैदा थी पवंदो तव्हां दीन जे अंदरि न कयो ऐं अहिड़ी क़ौम जी ख़ासि खे वरी मज़हब जे लिहाज़ सां ॾिसोसीं मज़हब जे लिहाज़ सां रफ़ जो मसइलो आहे रुखू खां पोइ निमा जे अंदरि रफ़ी कवी आहे माण्हू रुकू करे वञे वरी रुखो वञी हाणे इहो हिकिड़ो मसइलो आहे हाणे अलॻि मसइलो ऐं असां त हिते मुशरक हूंदा हुआ होॾे बि हुते बि मुशरक़ हूंदा हुआ हेॾे बि मुश्किल ज हूंदी पोइ नदी हथु खणाया ॾिबा मतिलबु इहा त असांजी पंहिंजे अलाह जे नाले सां जेका वॾाई बयानु था कयूं अलाह अकबर करे उनजे अॻियां हर शइ खां असां बेज़ारियूं हिकु रबी ॿीहर रबी तकबीर तारीमा में त अलाह अकबर थियो या बेज़ारी थी वई पर जॾहिं अलाह अकबर करे माण्हू रुकूअ में थो वञे इन रब जे आॾो बाक़ी ॿियनि खां बेज़ार वरी अलाह अकबर करे सवा थियासीं त माना इहो रब जे आॾो असां रुक करे उथिया आहियूं ॿियनि खां बेज़ार

ख़ुशकुरूफ़ी सलाहु हिकिड़े दफ़े इहा हदीस आई आहे ॿिए दफ़े वरी इहा आई आहे करणु लॻा ऐं साबित कयो आहे त हिन जो आहे माना ॿ दफ़ा साॻी हदीस आई आहे ईअं थींदो आहे हिकिड़ो हिकु ॿ दफ़ा अॻे हिकिड़ो फ़ाइदो हाणे ॿियो फ़ाइदो हाणे अलहम माण्हू जेकर को न पढ़े में न बिना वज़ू जे पढ़े त बि एतिरो रफ़ाइदन ज़रूरु कयो आहे तकलूफ़ी ॾींदुसि रफ़ाइन असांजी मज़ में जाइज़ा निमा फरमाए थो जाइज़ आहे भली कयो शाफ़ी चए थो त जाइज़ा त भली न करियो पर भलो आहे त करियो हे सोचे त भलो आहे त न करियो हे चवनि त जेको फ़ाइदो न कंदो ई चवनि बसि ऐं जेको कापिरा हा

ऐं ॿिया सभिनि खां विया आहिनि परे थी विया आहिनि केतिरा असांजे बकरान में असांखे सुनत मिली आहे कहिड़ी नबी साईं जे ज़माने में भई सॼो पाणी सां कोन थींदो पाणी हुयो ई कोन पथर घुमाए छॾिबो असांखे केतिरा थी पथर घुमाईंदा आहिनि पाणी नबी जी सुनती मां वेठो हूंदा आहिनि पुटु हूंदा आहिनि ॿिया अलॻि कंदा आहिनि त मसनून ईअं आहे त पथर घुमाइजे असांजो मुल्क गरम आहे तंहिं करे तलवीस थिए थी जेका मखर जा आहे कलीतीअ जी उहा चौधारी बि ख़राब थी थी देह मखा नथी हूंदी बीमार न थींदी कजे तूं न कयो आहे अजीब ॾाढो अलाह ताला हिननि चयो त असां मोहत रहियूं ऐं असांजी हर शइ आहियूं ऐं उनजे मथां ॾाढो ज़ोर ॾिनो हिननि आयतुनि में अलाह ताला ॿुधाए थो त जी मुशरकनि सां जेका दोस्ती करण आहे मुशरक़नि खे जेके बेदिन हा ईसा भूसाल इस्लाम खे न बि न मञंदी ईसा इस्लाम खे न मञी इन्हनि जो त मुशरकनि सां चयो आहे मस हिकिड़े मक़सदु लाइ त मुस्लमान सां दुश्मनी करणी आहे पोइ असली कंहिंसां बि हुजे दोस्ती करणी बो नबी अकर सां दुश्मन त दोषी रखनि मुल्क में हुते मदीन मुनवर जे माहौल में हिकिड़ी यहूद बि मुशिकनि में ऐं हुननि जो हुननि जे लाइ वधि में वधि इस्लाम ऐं मुस्लमाननि बद सदी तरीन दुश्मना हे हुननि जा बद तरीन दुश्मना मुशिरक मके जा ई ज़ान ॾियण में की न कम कीअं न घटायूं ऐंज़ूर असम तकलीफ़ ॾियण में की घटायो हिन खां मथे छा आहे नबी पाक सलाह खे दावत करे हुन में ज़हर मिलायूं हेॾी बदम ऐं हो ॾे हो वरी कटा विझनि रस्ते ते ऐं तकलीफ़ूं ॾियनि पोइ झप छॾनि इहा हालत ऐं हिकिड़ी खॾ खोटायूं अचे कराए त मूंखे खॾ खोटायूं हुनजे मथां खस पोइश कयो न बि साईं जॾहिं माण्हू मोकिलियो त तूं अचु हिननि खे मस्तु करणी हिकु खॾ खोटे घणी मुड़ुस खनि जहिड़ी ऐं पोइ ख़सपोश करे ऐं पोइ काकरनि जेके वॾा हुए अबुल वारा हिननि विया जो त घर जीअं अॼु पाण खे तव्हां शख़्स आहे फलाणो पियो आहे सज फलाणा खणी अचो गंद गमसान पेटरी चए थो तव्हां ॾिठो त बीहंदो कहिड़ो ग्रामी गुशी हाल अहिड़ी हालतार रस मां ख़ुशि मां तोखां हालतूं अहिड़ा कंदा अहिड़ियूं तकलीफ़ूं न बि असांखे ॾियां अहिड़ा हालात हुननि पैदा कया मुश्किलनि सां मुश्किलनि सां दुश्मनी हुई दोस्ती सिर्फ़ु न बि सॼी दुश्मी करे हिकिड़े दफ़े आयो आहे की साईं असांजो फ़ैसिलो हली करे साहे हुयनि वञी दीवार जे पारां कॾहिं जेको मामिलो थियो वॾो अबूल बाबा वारो हिन जो हिकिड़ो कतल जो फ़ैसिलो थियो बनी इसरा बनी इसराईल अल कफ़र उन्हनि ते लानत थी बनी इसराईल मथां बनीसर ते लानत कई दाऊद सलाम पंहिंजी ज़बानीअ जे मथां लानत कई साहिब मरियम यहूद जे मथां लानत कई रब ताला ॿिनि नबियनि जे ज़रिए हिननि ते लानत विझाई आहे ऐं क़ुर में अलाह विझाई रसूल कीअं थी नामुमकिन आहे न कंदा हुआ जेकी ईंदी करे छॾींदा हूंदो ॾिनो आहे बुरो सामान आयो ख़ुदा में रहंदा लव कान इहो ईमान छा हा अलाह ते ईमान शिरक न कंदा नबी ते ईमान मोहम्मद चवंदा मां हुनजे लाइ क़ुर ते ईमान टे ईमान कहिड़ी ज़रूरत जी न की न ख़ारिश करत बाक़ी जेके आहिनि जेतिरो ॾिसंदे दुश्मन हूंदा में दुश्मन ई हूंदा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे तवाज़ुल दुश्मनीअ जो त दुश्मनीअ में दुश्मनीअ में इंतिहा दर्जे ते पहुचंदड़ शख़्स जो मक़ाम इहो आहे दोस्तीअ जे करे वञो न करे दुश्मन जो इंतिहा मक़ाम इहो आहे जो कॾहिं बि कहिड़ी बि महिनत ते दोस्तीअ ॾे मायल न थिए अलॻि अलॻि फ़र्माइस इहो ॿियो दुश्मन तव्हांजो अहिड़ो दुश्मन जो अची सघे तव्हांजे दोस्तीअ में तव्हां सां अची सघनि तव्हांखे के ॻाल्हियूं ॿुधी सघनि त कुझु इन्हनि में नरमी आहे ऐं हुन सभु कलाकु ॿुधायो चङी ॻाल्हियूं आहिनि वक़्त जी ॻाल्हि आहे हाणे हुननि जो हाल बि किताब थियल आहे नरमी हिननि में अञा बि छो त ईसाई मुस्लमान घणा थींदा आहिनि ॿियो दिलि में मुस्लमान कोन थींदो आहे ऐं क़ब्र कोन्हे इहा कसरत हुननि में आहे नरमीअ जी ऐं न्याज़मंदीअ जी तंहिं करे हज़ूर अहमद सलाह सोन जे जॾहिं इहे नज़रान वारा विझा आया उहे दिलि जे अंदरि मुस्लमान सम्झी विया ऐं नबी अकरम सलाह सां हुननि मुक़ाबिलो बि न कयो मुज़ाहिरो बि घणो न कयो ऐं हिननि जो मक़सदु असरु इहो हुयो त जेकॾहिं असां अहिड़ी हरकत करे रखंदासूं त पोइ हे न बीहंदा त पोइ असांजे लाइ वॾो नुक़सानु